Mjesto klanja kurbana. Gdje se kolje kurbana? Sunnet je da se kurban kolje poslije čega? Poslije namaza, kao što su kazali, tako? Poslije bajram namaza, dozvoljeno je čovjeku da ga zakolje gdje želi. A, da ga zakolje kod svoje kuće, da ga zakolje u mesnici, mjestu određenom za klanje, da ga zakolje na musalli, na mjestu znači gdje je klanjao, i to znači nema, nema smetnje. A, Džundub ibn Sufjan, radijallahu ta'ala anhu, kaže, bio sam sa poslanikom Saloseleme na Bajramu. Kurban Bajramu, jel? Pa samo što je preselamio poslanik Saloseleme, vidio je a, zaklane ovce ispred sebe. Vidio je zaklane ovce. Pa je rekao, ko je zaklao prije namaza, neka zakolje drugu na mjesto te. Ako nije zaklao, neka zakolje. Pa spolješnost hadisa ukazuje da su ovce klate gdje? Gdje? Imamo sam tu na mjestu, dok je poslanik Veselam je vidio je to, po, po, po, porašem je li značenje li ovoga hadisa. I došlo od Ibnu Omara da je poslanik sallallahu alaihi wasallam klao kurban na znači na musallam. Tako je došlo kod Buhari i kod imama Ebu Davuda i kod Nesaija i drugim. Od Ibnu Omara da je poslanik sallallahu alaihi wasallam klao kurban na musallam. I lijepo imamo da to zakolje na musallam imamu, mislimo na halifu. Nema veze. Nema halife. Ima ko ima, ko ljude predvodi, da zakolje, da ljudi znaju da je tada vrijeme klanja, da nekolju prije njega, da ne bi ljudi klali prije namaza, s jedne strane. I s druge strane, da neko ne bi kazao da ja to riješim, da to zakoljem, dok se ja vratim, žena je već pripremila, jel tako, hranu. Ne, ne može tako. Znači, ima vrijeme propisano šerijatski kada je zaklanjeno. I Druga stvar da ih pouči ispravnom planju. Znači ima dosta ljudi koju ne znaju klati. Ovaj, pa da se prouče, znači da se pouče tim propisima. U najmjeru ruku vidjet će, jeli, kako ga je položio, a na koju stranu smo kazali. Na lijevu stranu, okrene ga prema kibli. Čime ga okrene prema kibli? Molim? Reci. Znači, okrene ga nogama. Znači, ne okreće ga glavom, znači, nego okrene ga, znači, nogama, onako, kresne u pravcu kible, položi ga na lijevu stranu, znači da bi ga mogao lijepo preklati sa desnom rukom, a da bi lijevom rukom mogao držati glavu. Jel? Ostavimo jednu nogu slobodnu, bar, jeli, da može sa tom nogom, znači, da udara, tako da, ovaj, što više krvi se, jeli, tijelo da se što više krvi oslobodi. Kaže, bismillah, Allahu akbar i zakolje. Znači, pouči, ljudi će naučiti se određenim, jeli, određenim propisima u najmanju ruku ovaj a, svi sunneti koji se oživljavaju javno, svi simboli islama javni, oni su ovaj posebno bitni u islamu. Nama židovi zavide na dvije stvari. Zavide nam na selam, kad nazovemo jednim drugima, i zavide nam kada kažemo amin i za imamu. Amin se izgovara i za imama na glas. Po ispravnom mišljenju. A i selam se naziva javno. Pa to su javni simboli islama. Da pa tako, protivnom ti uđi u džamiju i ovaj, budu džami koliko hoćeš, niko neće zavidjeti na tome. Nego zavidje znači na javnim se. A kurban je javni simbol islama. I zato malikinski učenjaci kažu, spominje su dijelom na Vahebul Đelil, da će halifa povesti halifa. Da će halifa povesti rat protiv onih koji ostave klanje kurbana. Je, pročitao sam u jednom dijelu u Malikijskom mezhebu se navodi da će povesti halifa rat. I ovo me je jako izmorlo dok sam našao gdje je to, ko je to spomenuo u Malikijskom mezhebu da će neko povesti rat. Kada se dogovori jedno mjesto, kažu sa ovoga ove godine nećemo klati kurban, nikom. I svi se dogovore. Kažu, halifa ima pravo da povede šta? Rad. Ne ti komši da prijetiš na večer i da mu kucaš na prozor zato što nije klao kurban, da ga prepadneš. Nego, to je halifina, znači, nadležnost kao što hanefijski učenjac kaže imam al srhasi kaže u svom delu mepsut ako ostave ljude jedno mjesto učenje je zana poveći se. I oka ne ti iskođe, kažu da je zan sunnet. On ne kažu da je zan vađib. Kažu sunnet. Kaže poveći se, ja je subhanallah, ja jebu Hanife i njegovog sunneta. Wallah jebu Hanife je bio žešći prema sunnetu nego što smo mi danas prema rukrumima Islama. I onda kada odemo na hađ ili se negdje pojavimo, kažemo mina je sunnet, ba, pa, ba, ba, boravak na mini je spavanje, ovako je sunnet i sve sunnete ostane nam. Pa Ebu Hanife zbog, si, zbog ti sunneta bi vojsko premio protiv nas. Ili ćete biti muslimani kako je bio poslanica ali praktikova sunnet ili tražite se drugi milet. Rahimahullah ta'ala. Pa je to veliki simbol Islama. Danje kurbana je veliki simbol Islama. Znači, pored toga što ima solidarnost među muslimanima i tako dalje, to je, znači, onaj vidni simbol koji koji proklamira, znači, islam. Ti kada dođeš prvog, kada dođeš a, a, na dan Bajrama u jednu sredinu i vidiš, i vidiš ovaj svet, one ovce, torovi, oni se prodaju se ovce, hoćeš kazati da su ovo muslimani ili muslimani? To tako? No, uđutim, dođeš, niko, niko nije zapao, niko ništa ne prodaje, niko... A kada je nova godina, od nebes. Od nebes. Ne možeš spavati na miru dva dana prije ni dva dana poslije. Je tako? Pa je znači ispoljavanje tih javnih simbola Islama velika stvar. Šta se smije činiti sa kurbanom? Šta se smije činiti sa kurbanom? Nakon što se zakolje. Nakon što se zakolje. Smije se jesti od kurbana, smije se dati sadaka od njega i smije se ostaviti nešto. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير da bi bile svjedoci koristi svojih i da bi ime Allahovo spominjali u određenim u određenim ili poznatim danima zato što ih je obskrbio behimetu nam domaćim životinjama jedite a, jedite od toga i nahranite siromaha u Bogu pa je dozvoljeno čovjeku znači da jede Od Celebe Ibn, Ibn Ekoa se prenosi da je rekao, rekao je poslanik sa osrme, ko od vas zakolje kurban, neka ništa nakon tri dana ne ostane kod njega. Pa, Zaklo si kurban, tri dana, nakon toga dijeliš dugo. Pa kad je bilo naredne godine upitali su, kaže Allah poslaniče, prošle godine se nam rekao tako i tako, Je li ove godine vredi isti propis? Znači, ja sabi su znali nešto što je poslanik, sam sam rekao, nije dokinuto, nije prestalo vrediti samo od sebe, nego vredi šta? I dalje, isti propis. Pa je rekao poslanik, sallallahu alaihi vseleme, jedite i hranite druge i ostavite u skladište, ne, u skladište nešto ostavite, a, magazin. Kaže, to sam kazao prošle godine zato što su ljudi bili gladi, bila je glad bila je glad, pa sam htio, kaže, da se pomogne, da se pomogne ljudima. Ovaj hadis, a, znači, ovdje je došlo promjena propisa. Poslanik je sam naredio sa sam to za jednu godinu. No, međutim, neki učinjaci kažu, i to mišljenje ima svoje mjesto, ako se vrati ponovo ista stvar, da bi stanje bilo i hal, kao u vrijeme poslanika, sallallahu alaihi vseleme, da bude glad i slično tome, da opet ljudima ne bi bilo dozvoljeno da drže kurban pri sebi više šta od tri dana. Ako ne možeš pojesti, daj, daj šta, ili daj komši, daj onome koje potrebe. Ovdje je došlo fekulu minha, jedite naredba. Ali ova naredba nije obavezna. Znači, nije ti vađi strogi farz da jedeš šta od nego ti je mendu da jedeš znači od kurbana koji je zakon tako je kod džumhura islamskih učenjaka pa je dozvoljen čovjek znači da jede i da drugima daje i da nešto ostavi za sebe a većina u Leme kaže da će podijeliti nešto siromasima jednu trećinu da će jednu trećinu nahraniti druge, ne moraju biti šta? Siromasi. I da će jednu trećinu pojesti oni njegova porodica. I u ovome pogledu se navode da ih predaje. Da ih predaje ovaj ali je dozvoljeno čovjek ispravno je dozvoljeno čovjek da učini sa korbanom kako želi. Kako želi. Pa kada bi sve podijelio dozvoljeno je leposlanica, ovo sve nam je rekao ali i da njegove deve da ih, da ih sve a, podijeli i meso i da rasparča i meso i kožu i pokrovce pokrovac koji bi da se sve rasparča i da to podijeli ljudima sallallahu ala rasulina a da ne daje od toga ništa a, kasapi znači mesaru ništa da ne daje znači ne daje mu kao protuslugu od mesa. Šta je zabranjeno činiti kada je u pitanju kurban? Zabranjeno je prodavati nešto od kurbana. Zabranjeno je prodavati, bilo se radi o koži, o mesu, o vuni, o rogovima, a, da neko rogove stavi se kao ukras ili bilo šta drugo, ne smije se ništa prodavati. Čak Ibn Abdel Bar i imam El Kurtobi Kurtobi El Muhaddis nije Mufessir, Muhaddis on ima svoj djel Mufhim, komentar Muslimovog Sahiha navode konsensus učenjaka da je haram zabranjeno prodavati meso kurbanu, da je to zabranjeno prodavati, jel u redu? Znači ne može se, ono što je Allahu ne može se prodavati jel tako? ne može se predavati. I došlo je u hadisu jednom, kome se kaže nemojte prodavati meso od korbana, jedite i podijelite i koristite kožu, ali je nemojte prodavati. Ovaj hadis je daiv. No, međutim, ovaj pravilo je kod učenjaka da se ne smije ništa prodavati od toga. Isto tako dokaz za to je što ne smije se dati ništa e, kasapinu. Jer ako mu daš nešto, onda si to prodao faktički, je tako? Taj si dio, prodao. A nešto što je Allahu, ne može se prodavati. Ono što je Allahu za ođel, ne može se prodavati, time se ne može trgovati. Jer čovjek koji prodaje nešto, on uzima ono što je dao. To je kako bi rekao, ja dinara dajem radi Allaha, 50 maraka, evo ih radi Allaha. I onda daš 45, a 5 uzmeš sebi. To jest, ko kaže, ova ovca je od mene a na Allahovom putu. To si dao. Ne možeš ništa ti dir, to nije više tvoje. Nemaš ti pravo više to koristiti. Jer ako to smiješ koristiti, to isto ako smiješ kažeš 50 dinara od mene ili 50 maraka od mene na Allahovom putu i onda sebi uzmeš 5. Pa nije znao 50, nego znao 45, je li tako? A poslanik, sallallahu alaihi sveme, kaže a, da čovjek koji da poklon, pa se vrati tom poklonu, je kao šta? Dželekumullah, kao pas koji je, jeli, koji je a, povratio, pa se vraća nazad, pa to ponovo jede. Pa čovjek kada da, pogledajte, ovo je poklon, dao si komši poklon, i kažeš sutradan, jer preko se, pa nakon godinu dana, Boga im komša ovaj, možete tu meni vrati, a treba se pokaju. To je ruž, ružna stvar. Ženi čovjek da poklon i poklona i poklona i kada se rastaju, kaže, vrat sve. Isti slučaj. Nikakve rad, to što ste se rastali, to nikakve veze nema s poklonima. Ti si poklon dao draga srca u ime Allaha. I to je završeno. Žena kaže mužu, mehar moj koji sam ti, koji si imao da mi još isplatiš još hiljadu maraka ili dvije ili tri nije bitno ili ko se prevara ima neko prevara se pri meheru čovjek je potpisao vraćao meher u zlatu Allah ne znam koliko kila zlata je potpisao čovjek nije znao ne zna ništa on pisao kad piš papir trpi toga glava ne boli tako u Sarabiji. I došao rastava braka. Pa žena koja pokloni mužu mehar i kaže moj mehar je tebi poklon, hedija, ne trebaš mi davati. I onda se raste, e, kaže, e sad kada si me pustio, e, pla, e vra, daćeš mi moj mehar. Nema, gotovo. Ono što si dao više ne možeš vratiti. Prvo ličiš kao onaj koji se vratio šta tamo je povratio, tako? I druga stvar, to je zabranjeno, ti tražiš nešto što nije tvoje. Ti si poklonio nekome uređaju. Ja sam nešto pritisnuo. Ovaj. I nakon toga ga tražiš. To je zabranjeno. Zabranjeno znači da tražiš ono što si nekome poklonio. Ovdje čovjek pokloni stvoritelja za ođel i onda to ne može više tražiti, jel? Ne može to više tražiti nazad, niti može od toga nešto uzimati. Na ovo sve možemo e, vrednovati prema ome, možemo vrednovati učenje Kur'ana, ibadeti za pare i tako dalje. To je sve neispravno ono što je radi Allaha, ne može biti prodavano. Ne može biti prodavano. Mezebi mama Šafije i Ahmeda i je da ne može se ništa prodavati. Imam Ebu Hanife, rahimehullahu ta'ala, kaže može. Kaže može. Ali možeš prodati samo te pare opet dati u sada. Znači imam Ebu Hanifa, akši nije šta ništa promijenio. On kaže, ti možeš prodati. I ponekad ti čovjek je, na primjer, radi kao kasapin. Ima on svoje jeli, šeme kako on prodaje kožu, kako prodaje vunu. Onaj obični čovjek, da mu dođe koža, on će baciti. Je tako? A ti je možeš prodati šta? Pa mu dati pare. Pa to za njega bude korisnije. Ebu Hanifa je išao tom logikom. Je u redu? Kao kada je u pitanju, sada je katul fitr. Da se može dati u, u čemu? Protuvrijednosti pa ne može. Znači, ovaj, opet bi stvar došla nazad da je to radi Allaha. No, međutim, ispravno je mišljenje džumhura. Iako mišljenje Bohanife ima svoju težinu i svoje mjesto, no međutim, mišljenje džumhura je ispravnije zato što zabranjeno je da se prodaje. Kako i šta? Jer već se je desila jedna, iako se to vraća ponovo na mjesto gdje je bilo, međutim, desila se je prodaja onoga što nije dozvoljeno prodavati. Pa je preče znači da se to ne prodaje i da se ne pristupa, znači, prodaj. Drugo, nije dozvoljeno, znači, ono što smo već spomenuli, nije dozvoljeno kasapinu davati ništa od kurbana kao naknadu. Dozvoljeno mu je plati, daš mu 10 maraka što ti je došao, ne znam, zaklao ovicu, obulio i tako dalje. I kada smo sve platio, kada pođe, onda mu daš kilogram mjese. Ne smeta. Nakon čega, nakon što mu platiš. Nakon što mu platiš. U protivnom nije dozvoljeno. U protivnom nije dozvoljeno. To bilo kao siromah ti dođe radi. Siromah čovjek koji može uzeti zekijata. A ti imaš zekijata. I ti mu dadeš zekijat. Za tu dnevnicu što je radio. Je dozvoljeno? Pa nije dozvoljeno. To što si njemu dao, to je svakako njegov hak. Njegov ili njegovog brata siromaha drugog. Nije bitno čiji. To je njihov hak. Ili je hak, ne znam, prezaduženog ili hakčija, onoga čije srca treba pridobiti. Ili... No, međutim, ti si dužan njemu bio šta? Dati 20 maraka ili 30 dnevnicu i nakon toga kažeš, i evo ti sad još 50 maraka zekijata. Je ja tako? Ne sve se znači ništa davati, jer je poslanik sa rekao u pretvom Adisu, da li je radi Allah talanu, da rasparča, jel, ovaj, meso i kože od deva i pokrovce, ali da ne daje ništa, Kasapino kaže, mi ćemo mu dati od sebe. Kaže poslanik sa osanem, mi ćemo mu dati šta? Od sebe. I ovo je stav džumura islamskih učenjaka. Samo je dozvolio a, Hasan al-Basri da se da i dozvolio je Abdullah ibn Ubejd ibn Umejr da se da koža. No, međutim, nemo u ovih ova mišljenja biti jaka, znači pred a, argumentima i pred mišljenjima izrazite većine islamskih učenjaka. Neki propisi vezani za kurban. Ovdje je autor spomenuo par propisa a, vezani znači za kurban, pa ćemo ih spomenuti onako kako je spominjao, a ko bude htio opširno da moći tamo naći ima 15 do 16 propisa u knjizu Kurban. A, kurban je bolji nego da se u istoj vrijednosti daje sedak, znači zakot. Žrtvo je bolje nego u istoj vrijednosti daje šta? Sedak. Naprimjer, dobar kurban je 200 mara, 250 mara. Bolje je zaklati kurban i podijeliti mjesto nego isto podijeliti kao sedak. Prvo što postoji razilaženje po pitanju obaveze kurbana. Jedan dio učinjaka šta kaže da je kurban vađe, da se mora, to tako. A dijelit sedaka je dobrovoljna. Pa se daje prednost onome što bi moglo biti vađiv, jel ili postoji razilaženje nad onim što nije vađiv, kategorički, tako, s jedne strane. S druge strane, a, klanjem kurbana se klanjem kurbana se slijedi sunnet. Sunnet u pravom smislu riječi. Dok davanjem se dakle ne slijedi. Imaš nagradu što si dao. No, međutim, poslanik sa ozirom nad Bajram nije dijelio sedaku, nego je šta? Kulao kurban. A najbolja uputa je uputa poslanika sa ozirom. I nema bogobojaznijeg čovjeka i nema čovjeka da je bolje poznavao kako doći do Allahovog zadovoljstva i nema čovjeka da je to na, na, na, na ovaj a, primijenio na potpuniji način od poslanika sa ozirom pa na nama znači ne, ne preostaje ništa drugo nego da idemo znači tom logikom da čovjek ne bi kazao ima danas je ahi muslimana siromašnih preče da se uplati negdje da se dane muslimana siromašnih je bilo od uvijek i biće i za uvijek to neće prestati nikada i u vrijeme poslanika sa sem najviše je bilo siromašnih muslimana Ebu Hureyre e, u džami pada, pada ona na, na, na glavu padne i kaže nogama se odupirem i glavom idem u pjesak kaže i priđe jedan od ashaba i pricne mi vrat nogom kaže misli da sam poludio Pa kaže, vala, nisam poludio, nego sam gladan. Od gladi, znači čovjek od gladi. Ali Miktad ibn Lesvod kaže, ne vidim, oslijepio sam, kaže, od gladi. Što mislim, kakva je to glad kada čovjek dođe da ne vidi? Ti možeš biti gladan, ne možeš ustajati, mukati, teško ti. Uzmi, kada si bio najgladniji, kad nisi jeo dva, tri dana, ako se to kad desilo nikada kakav slijep, tu ništa ne utiče na vid. Znači on nije morao jest mjesec dana da, da, da, da, da, da bi do takvog hala došao. Pa poslanik sam za mi rekao, u redu podijelit ćemo ljudima po par dirhema, po par zlatnika, nego je šta, zaklao, zaklao kurban. Pa treba slijediti sunnet poslanika, sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, u svemu. Jest. I onda ima jedna bitna razlika, a to je što je klanje kurbana vidni simbol islama. Ali sadaka vidni simbol islama? Nije, to daješ negdje. Ni najbolja ona šta koja se da, da ne zna koja. Levita šta je udjela? Desnica. Znači tajna sedaka. A kurban nije. Kurban treba da bude i nemoj ga negdje u gara, nego iznesi ga na poljega. Znači, negdje da ga, da ga da ga sakriješ, da ga kolješ, da niko ne vidi. Nego znači da bude vidni simbol islama i da se dijeli ljudima, to je preće i bolje. Drugo, ako, ako ovca zaluta, izgubi se. A, izgubi se prije nego što je zakolje. Temim ibn Huwais kaže kupio sam ovcu na mini da je zakoljem pa je otišao zalutala, otišla, izgubila se. Pa se pitao Ibn Abasa, pa je rekao, la je dobro. Kaže, ne smete, više. Ti si imao nijet, tako se desilo, znači nisi odgovoran. I prenosi se od Ibn Omara, kako bilježi Malik, imam ili Behe, koji se vredostavim lanca, prenosi laca, kaže, ko na nijeti da zakolje devu, pa se izgubi ili umre, ako je bila od zavjeta, mora drugu kupiti. Mora drugu kupiti. A ako je bila dobrovoljno, za kurban znači, kaže, ako želi, može, u protivnom ne mora. Isto tako, ako um, ako ovaj, razboli se, ako umre, ja bi kazao ovako, u našim podeljima, jel, ako ti je ukrade. <laughs> Tako? <laughs> jer kod nas je znači krađa postala da više stare opanke koji su pohabani ne smiješ ostaviti na polju znači ne vrijede više obične ove brave nego moraš imati znači sve u lancima onim teškim i zavareno onom, onim armaturom 20 pa na više to tako više ništa ne vrijede one, oni sitne ove zaštite jer je postao grad u kome živimo najnesigurniji grad u Evrope znači živiš u gradu gdje je Ako u Evropi vlada haos, to je taj grad u kome ti živiš. I onda naša gospoda iz parlamenta sjedne i raspravlja oni kabu. Mm, trebali, trebali zabraniti i kabu da treba pustiti. A ne raspravio o lopovima i, i, i o nedaćama koje su preplavile društvo više i ne mogu ne rješavati. Oni više nemaju, nemaju aparata da rješavaju probleme i slučajeve i, i, i krađe koji su se možda desili 95. ili 6. godine ili 7. ovaj ne mogu ih rješavati. Da ne govorimo ono što se dešava u današnje vrijeme. Pa je ovdje pitanje, znači, ako se desi nešto životinji, da umre, da zaluta, da je neko ukrade, čak u Lema raspravlja, čovjek zakolje i ostavi meso sve, a, zakolje, i ode u kuću, a, i dođe neko i pokupite šta je s tim? Kažu, sve je po nijetu. Sve je po nijetu. Čovjek je zaklao, imao je nijet. Ako želi nakon toga da kupi drugu, imaće nagradu. No, međutim, on ima, ako Bog da, nagradu. Šta po svome? Po svome nijetu. Po svome nijetu. Kao kada smo gori kod Mahana, jesmo li spomnjali kod Mahana, ako čovjek kupi životinju, pa se Mahana desi nakon kupovine. Nismo spomnjali. To smo vjerojatno preletili. Znači, i o tome govore papilja. Ako čovjek kupi životinju, bez Mahana, I ona, jeli, u čekanju svrne rog, na primjer. Ili joj se slomi noga. Može li se takva prinijeti sa žrtvom? Znači, i tu raz. Pa jedna, jedan dio leme kažu, ne, čovjek koji je kupio, znači, životinju ispravnu za, za, za kurban, ono što se desilo nakon toga, ne utječe, znači, na ispravnost kurbana. Iako je tu ilo razloženje među islamskim možnicima. Treća stvar, može li se prenositi i može li se onaj uh, kurban slati u van zemlje u kojoj čovjek boravi van matične zemlje ispravno je da se kurban kolje tamo gdje čovjek boravi boraviš u Njemačkoj u Njemačkoj kolješ kurban boraviš u Makedoniji, u Makedoniji boraviš u Bosni, u Bosni kolješ tu gdje si i najbolje ti da to uradiš za sebe Zato što ljudi koji su tu, siromasi koji su tu, oni su preči nego drugi. Ti imaš da daješ zekijat, imaš u svome komšiluku ljude koji ispotrebi zekijata. Taj komšija je preči od koga? Od daljne komšije ili neko koje tamo iza brda, a da ne govorimo o čovjeku u narednom gradu ili narednoj zemlji. On je preči za to. Zbog njegove blizine te. Kao što je bližnji rođak preči da mu dadneš sadaku nego dalji nekakav poznanik, jer u redu. Pa je najbolje da to čovjek učini, znači, u mjestu svoga boravka. No, međutim, ako bi se kurban zaklao u drugoj zemlji, nema smetnje nikako. Znači, da čovjek plati negdje, da se negdje zakolje za njega, ako se sigurno kolje i tako dalje, ili da opunomoći nekoga da uradi to mjesto njega. Naprimjer, čovjek iz Amerike, nazove svoga punca u Bosni, kaže za kolje za mene ove godine kurban, nema smetnje nikakve u tome. Nema nikakve smetnje u tom poslu. To bi bilo što se tiče kurbana. El Aqika. Znači, nešto, ili kada se govori o... o... Jesmo. Nisam čuo, onda je to rekao kakav čovjek treba da bude prije kvanja kurbana, ili e, da ne drži nokte da se dana, da se dječje kada da se ne prije, jel? Aha. Kako treba da bude, kakav yes. treba, treba da bude s odavljastom, no, kako bi rekli, okre, kako se okrene, to je veli za ova koja je Dobro, mi smo o tim propisima govorili u našim priješnjim predavanjima. Ništa, dobro, nije sporno. Znači, čovjek koji želi da zakolje kurban deset dana, znači kada uđe tih prvi deset dana Zulhidžeta, on neće, znači, kratiti svoje nokte i neće kratiti ništa od kose. Znači, neće kratiti kosu, ni, neće kratiti ni, ni ovaj, dlake ispod pazuha, ni sastidni mjesta, ni svakako ni brijati, tako dalje, znači to ništa neće raditi, ovaj, dok ne zakolje kurban. A, te kad zakolje kurban, onda mu je dozvoljeno da ono što mu je bilo zabranjeno da čini, nakon toga mu je dozvoljeno da čini. Što se tiče abdesta, može imati, a ne mora. Može imati, a ne mora, nije uvjet. Mora kazati bismillah. I lijepo je da kaže Allahu ekvar. A, ne mora prije toga klanje dva rekiata. Jel, znate vi za to? Maja, da, do, ne mora, nema dva rekiata. Ta dva rekiata ne postoje. To nije sunnet poslanika, samo da se klanja dva rekiata prije klanja kurbana. Ima ljudi nikad ne klanja i onda dođe prije klanja kurbana, klanja dva rekiata. Nije to prvo ta dva rekiata i kad vidi, pogledajte, čovjek kad hoće da bude, hoće da bude pokoran Allahu, Allah mu nije dao teofika i uspija da mu bude pokoran. Je tako? kao ljudi koji odrede jedan mjesec u jedan dan u godini dana da, da slave veličiju poslanika na, na, na, na gludu i tu čine razni stvari koji su ovaj koji su od, od, stvari koje nisu od vjere i tako dalje pa kada žele da budu pokorni Allah im nije dao uspjeh u tome u svakom slučaju znači neće uzvat ništa od, s, od laka sa svoga tijela i neće znači krati nokte dok ne zakolje kurva a mi ćemo halalim mi smo ostali a, e, samo da nastavimo predavanje pa ćemo nakon predavanja imamo imamo priliku za pitanje odgovori nismo završili predavanje pitanje samo to se da li se smije meso davati kurbansko psima i mačkama i da li se smije krv kurbanska davati da je voću psi Ne smeta znači ono što dođe od kurbana, što se odvoji od kurbana, ono što nije za korištenje, da to, da to psi loču, da se, da, da, da, ne, mjesto kurbansko treba znači da bude da, da, da ga jedu ljudi. Da ga jedu ljudi, kako rekao poslanik, da, da, ga, da dade trećinu za, da ga podijeli, trećinu da, za, za, za se podijeli siromasima, trećinu da nahrani i one koji nisu siromasi, i jednu trećinu pojede on i njegova porodica. A psima što se tiče pasa može dati kosti i slično tome to ne smeta, znači ovaj, jer to se onako stvari koje se ne jedu. Akika. Yes. Akika a, znači u arapskom jeziku a, pres, presjeći nešto. A nazvana je tijelo imenom zato što se presjeca vrat životinje a, a, jeli, priklanju. A tako. A što se tiče širijatskog značenja terminološkog akike, akike, to je žrtva koja se prinosi koja se prinosi radi novorođenčita. Radi novorođenčita i to im, jel, ima svoje šartove uvjete. Što se tiče legitimnosti, legitimnost je potvrđena kod izrazite većine islamskih učenjaka, pođu su Ibn Abbas, Ibn Omer, Ajša i Fakih od Tabina i ostali znači, učenjaci izrazita većina pravnika kažu da je apika legitimna. Dokazuju to hadisom Selmana ibn Hamira u kome kaže da je poslanik sa osaname rekao a, dječaku pripada njegova kika a pustite radi njega krv i uklonite sa njega ezijet ono što ga uznemirava misli se na šta na brijanje, znači glave tako imamo hadis Ebu Hureyre sličan ovome hadisu isto tako, njega bliže Lbezar u istom jeli značenju. Imam hadis Semure ibn Džunduba radijallahu ta'ala anhu da je poslanik sam rekao kulu gulamin rahinetun bi akrikatih svako, svaki dječak je zalog svoje akike kolje mu se sedmi dan brije mu se glava i daje mu se ime koljeno su. Zalog akike, kažu učenjaci, imaju različita tumačenja, ali uglavnom prenose uh, tumačenje mama Ahmeda koji kaže da to dijete neće biti zagovornik svojim roditeljima na sudnjem danu ako mu ne zakulje o knjigu. To je tumačenje mama Ahmeda, uglavnom ga prenose u knjigama. Da neće šta biti zagovornik to dijete svojim roditeljima na sudnjem danu. Kolje se sedmi dan, sedmi dan, i neispravno je čekati tamo doći će mi gosti 18. dan i čekaš goste da ti dođu. Ne, sedmi dan se kolje, to je sunnet. Treba paziti na vrijeme, isto tako. A sedmi dan se računa po ispravnom mišljenju. Ako je dijete rođeno u određenom danu, kad god da je rođeno u tom danu, iako ima razilaženje među lemom, kada se računa, otkad se računa taj dan, ispravno je da je rođeno, nek je rođeno prije akšama, na nekoliko trenutaka računa se taj dan. Pa ako rođen u ponedeljak, koje, koje su nedelje? Ako rođen u utrak, u ponedeljak, četvrtak, u srijedu i tako da. U redu. To je sedmi dan. Kod se sedmi dan, prije mu se glava i daje mu se ime. Naravno, jel ime, oko imena se prije a, vode bitke, jel tako? Šta će, kako će? U svakom slučaju, sedmi dan se, znači, zvanično daje šta? Jer do sedmog dana je sve mogućnost čega? Promjene, jel tako? nakon sedmog dana gotovo je. Rufijat ila klam. Je tako? Dignute su olovke i osušila se stranice. Ime je, osim ako ime, jeli, pogrdno, u neznanju datu, sliču tome, treba ga promijeniti. Jer je poslanik, sal sam, mijenjao imena ljudima. Znači, mijenjao je imena. Pita žene, kako se zoveš? Kaže, Asija. Ja sam nepokorna. Kaže, enti džemile. Kaže, ti si lijepa. Pita, a, Al-Musejiba, njegovog oca, to je djed od Saida ibn Musejiba. Kaže, kako se ti zoveš? Kaže, ja se zovem Haznom. Ja se zovem grubi, osori, kruti. Pa mu rekao poslanik, znači, kaže, ti si ente sehlun, kaže, ti si blagi, ti si nježni. Pa ga gleda, kaže, Allah, ima u gledu ispred se mani ljebi. Kaže, Boga, ja neće nikad, kaže, promijeniti tvoje ime koje mi je dao moj babo. Jeste Allah upaslaniče, jeste ti isto tako, ali nema toga ništa. Pa kaže se Aid, vallahi, kaže, u našoj porodici je ostala osorost i grubost do današnjeg dana. A ba, djed mu se zvao kako? Osori, grubi, je tako? I u tome ima, čovjek u svome imenu ima čega? Ima, ima udio, ime kakvo mu je. To ima, to ima svoje značenje. Čovjek je došao, omero delano, kaže, iz kog si mjesta, kaže, iz mjesta plamen. Kaže, iz, iz kog dijela tog mjesta, kaže, iz mjesta buktinja. <laughs> kaže, kako se zove ta, kaže, razbuktala nešto? Vatra. Kaže, kako ti ime ocu? Kaže, plamen. Kaže, idi svoje porodice, kaže, izgorili su svi. pa se vratio kući, otišao svoje porodice, zaista našao, sve izgorilo. Kako je, kako je, rekao, na koje je bilo. Sve izgorilo. Zato, se na, zato je u šarijetu propisano da se daju šta lijepa imena. Lijepa imena. Znači, dakle, zada imena sa ružnim značenjima. Tako. Pa se daje ime, znači, sedmi dan. I daješ je radi Allah, da Allah nas prenosi kako ližima Mahmed i Tirmizi i drugi da je kazala dječaku se kolju dvije podjednake ovce, liste ovce, a djevojčici jedna. I došlo je da je poslanik sa osnovim zaklao Hasanu i Huseinu. Po jednu ovacu. Po jednu ovacu. Vidjet ćemo, doćemo do toga. Hasan el Basri i Davud el Zahiri kažu da je Atika vađib. Da je Atika vađib. Koliko sjećam da je to mišljava dobro šeha Albani. Da je Atika vađib koliko se sjećam njegovih predavanja, da je govorio da je to, da, da, da je akika vađa. Zato što su došle naredbe, naredbe su došle u Adisma, pa su oni to jeli, uzeli kao obavezu. Dokaže Džumhur Leme da je to sunnet, kaže u kome se rodi dijete, pa bude htio, kako došlo Adisu, pa bude htio da zapoljeha, kažu pa bude htio da zapolje, to je naznaka da je to dobro, a nije obavezno. Ebu Hanife kaže nema akike. Ebu Hanife smatra da je akika dokinuta. U anefijskim knjigama Fika, kada se govori o Akike, oni kažu Akika je dokinuta i u stvari kažu Akika je nešto dobrovoljno. Ako hoćeš, možeš uraditi. Negdje se navodi, pripisuje se Buhanifi da je rečeno da je Akika mekruh i da je zabranje istrčano, međutim, hanefijski učenjac to osudili. Hanefijski učenjac u svojim knjigama to osuđuju te izjave. Kažu, to naš imam nije rekao. Iako to Hanefi zvučenci kažu, to njihov imam, ima, ni, imam nije rekao, nemamo pravo što da im to pripisujemo, jer niko nije bolje poznavao imama Ebu Hanifu od njegovih sledbenika. Jer imam, naravno imam Sarhasi, on je relativno rano umro, on je umro 490. iđeske godine, od ranih takvija. Jer fik, ovaj zlatno vrijeme, fikha je došlo nakon hadisa, tako? Zlatno vrijeme za hadis je a, a, a, druga polovina drugog hiđenskog stoljeća i treće hiđenskog stoljeća. To je zlatno vrijeme za skupljanje hadisa. Iako je nastavljeno nakon toga skupljanje hadisa, jel? Pa ćete vi naći mama Ibnul Džavuzija sa lancima prenoslaca prenosi koji umro 516. iđerske godine. Naći ta Skalanija koji prenosi sa lancima prenoslaca koji umro koji? 852. Naći se Zehebija koji umro eh, e, 748. koji prenosi sa lancima prenoslaca do poslanika sa osam. No, međutim, to je samo šta? Dio nečega što je došlo. No, međutim, ono, glavnina onoga je drugo polovine, druga polovina čega? drugog i treće znači hijđarsko stoljeće jel, ima Buharija je sredinom jel, 256. ima Muslim 261. to je sve jel, nakon toga je našto drugo dolazi tu je Budavu, Dibnomađe jel, tako imam i Tirmizi i, e, imam El Bezar 262. Jel, tako imam Nesarija 303. i tako u svakom slučaju ovi kažu učenjaci da je Akika vađiva Ebu Hanife kaže da je da je to dokinuto. I došlo je da je poslanica rekao da kuk, kaže ja ne volim okuk. Okuk je nepokornost. Okuk u vali denji, nepokornost roditeljima. No međutim, ono što se navodi jeste da je poslanik sa osaname možda prezirao ime. Da je mogao prezirati ime. No međutim, to je došlo u slabim predajama. U vjerodostojima Disna se navodi šta da je poslanik sa osaname nazvao to Ahika da je nazvao to šta? Akif. Rekao je poslanik sa svojim hadisu nemoj la ta'qi anhu, nemoj a, ovaj klati akiku, nego obri mu glavu, obri mu kosu. I podijeli se daku u srebru koliko teži njegova kožica. Imamo međutim ovaj hadis je dajiv. Kod Buhari i kod muslima imamo, imamo a, i praksa poslanika, sa osvrame, to šta? pokazala. Praksa poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, je to pokazala. Čak u jednom hadisu, da koga ših Albani kaže u šestom tomu svojih silsila, svojih serija vladnih hadisa, kaže a vjerodostojno ocjenjuje hadis aka nefsi i badema bojz. Poslanik je, sallallahu alaihi wa sallam, zaklao sebi akiku nakon poslanstva da je sam se zapao knjigu. I ne bio Hatem razi koliko se sjećam da je tom hadisu prigovarao, no uđutim šeha Albani je ocenio hadis ispravnim u tom pogledu. Hadis je ovaj, jel koga smo spomenuli, nemoj klati aplikuje, da i nije vjerodostojan. Tako da nemaju učenjaci koji negiraju legitimnost takike, nemaju, znači, nemaju argumenta jakoga, jer su vjerodostojne predaje došlo od poslanika za osaleme, praktično, znači, E, ovaj i i kao riječ je li da se akika čini ko je odgovoran za akiku za akiku je odgovoran otac otac odnosno staratelj djeteta otac odnosno staratelj djeteta i dužan je to da plati iz svoga imetka ne iz imetka šta djeteta. Ovo je jako bitno. Djete ima para, i ti veš na tebi zakupa dakle, pipa, ali stvoji para. Uzi ti imaš para. Ne, to je dužnost babe. On to mora učiniti svoga imeti. I ne smije to činiti niko drugi osim njegovom dozvolom. Čijom dozvolom? Molim? Očevom dozvolom, nema šta ti djete pitati. Očevom dozvolom? Dozvolom staratelja staratelj ili onaj koga staratelj šta? U punomoći. Protivno ne može to činiti za njega. Dobro, imamo da je poslanik sam sam zaklao Hasanu i Huseinu. A su oni imali babu? Aliju. Allahu te alanu. Kako je poslanik sam sam mogao platiti? Može biti da je dopuštenjem, ali radi Allah Može biti da je poslanik je sa u ovom propisu drugačiji en nebiju eula bil mu'minine min en pusihim. Poslanik je preči vjernicima od njih sami. Je tako? Pa je preče da ti poslanik nešto uradi nego šta? Ti je li sam? I došlo je u jednom hadisu koji ma slab lanac prenosila sa bileži ga mame Bujala i bileži ga Tabarani da je poslanik sallallahu sallam rekao a, ljudi, pripadnici plemena pripadaju svojim, jeli, nasljednicima i tako dalje, osim, kaže, Fatime, ja sam, kaže, njihov staratelj. Osim Fatime, ja sam njihov staratelj, a u drugoj, ja sam njihov otec. No, uđutim, ovaj hadis je lajiv. Ovaj hadis je Šafijski učenjac postaju kao uvjet da čovjek od koga se traži akika da bude znači, bogat da može to učiniti da može zaklati u protivnom nije ne, ne, ne, ne pada ta obaveza na njega. A Hanbelije kažu, čak i kad ne bi bio bogat, neka pozajmi. I od imama Ahmeda se prenosi, to je poznato, gdje god da spominju, knjigama Fika to spominju od imama Ahmeda, kažu, hoće li pozajmiti pare za akiku? Kaže, hoće. Kaže, juđeru, ahja sunneta rasulillah, kaže, svakako bit će nagrađeno, živio je sunnet poslanika, salosan. No, međutim, neki učenjaci kažu, pozajmit će ako zna da može vratiti. I ovo je na mjestu. I ovo je na mjestu. Pozajmit će, ako zna da može vratiti. Jel u redu? Čovjek došlo za akiku, treba da zakune, nema. No međutim, zna da nakon mjesec ili dva ili tri ima nekakvu a, svotu novca koju očekuje ili metak, tako dalje. Očekuje janjice da će moći prodavati, čele, med, nije bitno, pa da će moći vratiti. No međutim, čovjek nema ni u lijevoj, ni u desnoj. I onda pozajmi i zakulja akiku. Dođe vrijeme hađa, pozajmi i ode na hađu. Jer u redu. A nikad ne očekuje da mogu ima šta da vrati. Isto je pitanje propis hađa. Čovjek može ići na hađu po zajmu, tako ima mogućnost i očekuje da će moći šta? Vrati, jer u redu. Dolazi iz zemlja, prepisuje se babom, ostavio zemlju, prepisuje se, to je proces u toku. Odoh ja na hađ, pozajmiću pare, kada se vratim, zemlja će doći, ja ću zemlju prodati. Nije, nema, nikakav nije problem. Nije sporno. No, međutim, ako čovjek nema, e onda je bolje da, znači, ne čini ono zbog čega će ga glava boljeti, a širijet ga ne duži. Širijet ga time ne oba vezuje. Pa je dozvoljeno znači čovjeku da pozajmi za knjigu, tome nema nikakve smenje. Šta treba klati za akivu? Koje su to životinje koje se kolju za akivu? Kolje se dječaku dvije ovce, a ili dva bravčeta, a djevojčici jedna. I to je stav izrazite većine islamskih učenjaka Ibn Abbasa, to je stav Ajše, to je stav Šafije, Ahmeda, Ishaka i Bosaure drugi. Neki kažu može jedna ovca. Može jedna ovca da mu škodi. Ima hadis Ibn Abbasa da je poslanik sa osvijem kaže Akan el Hasan wa Husein kepšen kepšen zakvao je za Hasan i Huseina ovcu ovcu tako. Dakle, međutim, isti ovaj rivajet se prenosi kod Nesaije, zaklao je za Hasana i Huseina dvije, dvije. Kepšeni, kepšeni, dvije, dvije. U jednom rivajetu šta? Jedna, ali jedan i drugi rivajet su vjerodostojni, pazite, braći. Ovo je bitno. Vjerodostojni rivajeti, lanci prenoslaca ispravni. No, međutim, razlikuju se tekstovi hadisa i nemoguće ih je pomiriti. Jer se Hasan i Husein rodili koliko puta? Po jedan put svaki, tako? I nisu bile po dvije akike, nego po jedna. Stvar koja je jasna. Oko koje se ne razilazimo. Kako je mogao zaklati jednu jednu, pa mogao zaklati dvije dvije. Jel u redu? Možemo kazati ne. Kada je spomenuo jednu jednu, to ulazi u šta? U dvije dvije, jel tako? Ja kad kažem imam 20 maraka u džepu, a imam novčanicu od 50. Jesam ne rekao istinu? Molim? Pa jesam, ja imam 20, to što imam više, to je druga stvar. Tako je što je zaklao jednu, jednu je, on je spomenuo jednu, no međutim možda je zaklao, ali to jednu, kada se obuhata šta? Kao namaz ko dođe u džemat ima nagradu 25 puta i drugom hadisu Ibn Omara ima 27, je u redu. Šta je sad, 25 ili 27? Kažu 25 ulazi u 27, je u redu. Tako je ovdje jedna ulazi u dvije. Ali ovo je malo izvještačeno pomirivanje. Malo izvještačeno, glava od njega boli. Je tako? nego ispravno kazati da ovaj rivajet jedna jedna daif. Nije daif sa lancem, nego je daif metno. Metn hadisa je šaz. Šaz izniman je ovaj dio jedna jedna, tu treba biti šta? Dvije, dvije, jer svi drugi hadisi govore da se konju za mušku šta? Dvije. To je najispravnije kazati. Iako ima neki koji rade, po tome kažu, ima hadis, možda, no međutim, praksa poslanika sa osvrame, Abdurrahman, ibn ibn Abi Bekr Ajšin brat kada mu je došla kada mu je došla ovaj eh, eh, kada mu je došla eh, da se zakolje kaže Ajša kažu koli da zakoljemo devu kaže auzu billah samo ono što je klao poslanica osrani Pa znači treba činiti onako kako je činio Resulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Može li se zaklati Može li se zaklati deva za kifu? Ne može. U nama se razilazi. Da li se može zaklati deva za kifu ili ne može. Tu postoji razilaženje. Ajša radi autama, ako se pitali, kao što se pomenuli, kaže nikako. Kažu, došlo je, dobio je Abdurrahman, dobio je sina za kolj devu. Kaže, nikako, nego što je rekao poslanik sa osrme, dvije ovce. Dvije ovce neka olema kaže imamo hadis prolijte za dijete krv to je dovoljno i u zemlji se proliva krv Mnogi drugi kažu, jeste, u drugim hadisma je došlo ograničenje, pa se kaže, šta je ta krva, to su šta, dvije? Dvije ovce. Znači, a razdjeloženje. U svakom slučaju, a, ono što je preče i što je bolje bez ilom sumnje, jeste da se kolje kako je činio poslanik Salosa. I zato, braću, kod nas u šarijetu nije sve što je glomaznije i krupnije i brojnije da je vrijednije. Nije. Nego je bolje ono što je šta u sunnetu. Pa je nakon namaza bolje kazati 33 puta subhanallah nego kazati 333 puta subhanallah. Jel u redu? Ne, mimo namaza, kad ideš van džamije, sjedneš u auto, tada su 333 puta vrijednija od koliko? Jer tu šerijat nije ograničio, tu ti je šerijat ostavio otvoreno što god više uradiš kaj bere. Jel u redu? Ali tamo gdje ti je poslani, tamo gdje ti je šerijat ograničio, nema tu. Jel u redu? Tako je ovo. Pa je preče najbolje da se čini kako će njoj poslani svoj. Životinje trebaju biti čiste od, od mahana. Nemoj prisjeti znači nikakvi mahana. Iako zato nema jasnog argumenta, ali većina uleme se poziva na ono što je poznato kod čega? Kod kurbana. Inna Allahe tajibun la yakbalu la tajiba. Allah je lijep i ne primao sam lijepu. Ibn Hazm kaže bolje je da bude, no međutim ne mora biti. Ono koja kaže da ne, da ne mora biti čista od, od mahana, imaju argument. A to je što? Ne postoji argument koji obavezuje. Argument koji je došao jeste vezan za što? Za kurban, nije vezan za akiju. A od propisa akike jeste vrijeme jeste sedmi dan, treba činiti sedmi dan kako je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme. Ako ne sedmi, onda 14. ako ne 14. onda 21. Kada hadis u tom kontekstu kod Tabarani u srednjem može mnogo da hadis je daif, nije vjerodostojan. Ali ulema je kazala, sedmi, ako ne sedmi, onda 14. ako ne 14. onda 21. Ibn Hajar je u Fethul Bari govorio o tome i, i suprostavio se toj Tirmizi, to je Tirmizi, ja spomenuo u svome sunnem. Pa se on suprostavio toj Tirmizi, tvrdnji, rasprava se vodi oko toga. Uglavnom, ono što je ono što je, je poznato jeste Pa čovjek koji ne obavi to sedmi dan hruda, obavi nakon toga ispravno. Čak kad obavio prije sedmog dana, on je uradio, ali nije pogodio šta? Vrijeme. Nije pogodio vrijeme. Što se tiče šafije i šafijskih učenjaka, a, oni su jasno kazali u svojim knjigama da prolazak sedmog dana ne, ne znači, znači da je akika ovaj prošla, nego da se to može uraditi u bilo koje vrijeme. Pa smo spomenuli hadis, jeli, da je poslanik sa osvijem zaklao šta sebi akiku nakon poslanstva. Tako da čovjek ko bi zaklao, no međutim čovjek a, kolje do, do njegove punoljetnosti odobrono je babu. A posle punoljetnosti on. Ali on ne mora. A babo mora ako kažemo da je akika šta? Vađi. Ako kažemo da je vađi. A ako kažemo da je sunnet, onda je propustio jedan sunnet. A on ne mora. A kika je bolja nego da se, za, nego da se u istoj vrijednosti podijeli sadaka. A kika je bolja nego da se u istoj vrijednosti podijeli sadaka. Zato što se a, zato što je poslanik sa sam tako činio. Isto što vidi za kurban, vidi šta za akiku, pa nećemo ponavljati. U akiki nije dozvoljeno da učestvuje sedmerica. Ajmo devu i, ili kravu i sedmerica da bude kao što je pitanje čega kurbana. Ne može. Jer zato što treba, kaže, pustite za njega krv. Ti kada zakolješ devu ili kravu, ti ispustuje jednu krv. A njih sedmerica, za koga je krv? Da tako. Pa treba, znači, ne vrijedi to učešće kao kada je u pitanju, jeli? Kada je u pitanju. I kaže, kunnu ulamin merkunun bi akliketi. Svaki je eh, dječak zalog svoj Za on je, znači, njegova, gdje njegova akik, to je udio mesa, a nije, znači, zaklana žrtva prinešena jel, u ime Allaha radi tog djeteta. Nema u sunetu ništa što bi spriječilo da se kosti akike lome, da se baci i slično tome, da se to mora posebno zakopavati i tako dalje, ne postoji o tome nikakav jel, argument. Dalje, dijete se ne smije mazati krvlju od akike. <clears throat> To je običaj džahilijeta i došao je poslanik sa osaneme i zamijenio je to brijanjem glave i prije su nam zakolju i dijete namožu mu svu glavu krvlju. Ono nečistom krvlju koja pa izgleda kraj šikra i životinje. Što je neispravno. Kaže Burejde radijallahu talanhu u džahirijetu kaže kada bi se nekome rodilo dijete mi bismo umazali glavu krvlju. Pa je došao islam pa smo klali i brijali glavu i mazali bi glavu zaferanom, mirisom. Ovi su nečist, nečišćio tako ta krv je nečista koja izlazi, mažu, a islam je došao pa da se djetetu znači stavi za peran na glavu, odnosno milisil. I u dajše radi Allah tala nas prenosi u hadisu koji govori o akiki, jeli? Da su ljudi u džahilijetu da su uzmali ovako fate uzmu pa stave jel, detetu jel, na, na, na glavu. A došao je, kaže, Islam pa je to promijenio, pa je poslanik sa osam rekao da stavlja haluk. Haluk je vrsta miska. Kaže, stavlja na glavu. Da stavlja na glavu. Lijepo je a, akiku pripremiti. Pripremiti, znači akiku, kuhanjem ili na drugi način, kako se već čini, nije bitno. I da se ljudi pozovu. To je preče i to je bolje. Na takav način, neki učenjaci kažu, može se podijeliti. Šeha Albani kaže, rahimahullahu ta'ala, da je doj od svojih na jednom od svojih predavanja rekao, kaže, nije u sredicu šeriku došlo da se mora pripremiti ta knjiga. To nije došlo. Kako god čovjek da uči da podijeli, a sve je ispravno. Međutim, ispravno je da se kurban dijeli, ne priprema se, a da se akika priprema. Jer jedan od ciljeva akike jeste da se zna da je Mujić Mujo a, dobio sina koji se zove Muhammed, ili u redu. I onda svako zna da je Mujo, a, otac čiji? Muhammedov, niko nakon toga više, znači, time se poznaje, jel tako, i ne sumnja se nakon toga u potomstvu. Pa je bolje pripremiti. I sir, zbog siromaha, ti siromaha moraš dobiti, on mora pripremati. Ne, nego ovo je pravo dobročinstvo prema čovjeku, znači da ga pozoveš i da mu sve to, da mu sve to pripremiš. I ovo je mišljenje odobro jedan dio islamskih učenjaka, dok drugi kažu jeli, da nije, nije dužnost, nego je to od lijepih samo postupaka, znači da je to od lijepih postupaka. Isto tako za akiku se vežu brojni drugi propisi. Znači, fikski detalji koji se, znači, tiču. Ali, mi smo spomenuli, znači, ono samo što je najbitnije kada je u pitanju akika, govorimo ovdje samo a, e, o akiki, znači, kada je u pitanju žrtva. A propis, znači, drugo nadjevanje imena koja se imena pohvala, koja nisi pohvala, to je opet pitanje druge prirode. Tako, mi smo ovdje, znači, govorili akika, ono što se tiče žrtve. Znači, jeli, životinje. time smo završili sa akikom Allah te hvala nas povuča što vjeri su mutu poslanika sallallahu sallam slučili ste mi isti Allah ta'ala ala nam sallam ala nam sallam ala nam sallam